Ադրբեջանական Կարմիր մահիկի բեռնատարներն առաջին հերթին այդ մարդկանց արժանապատվության գիտակցումից, համառությունից ու Ադրբեջանի հերուն գնացող քաղաքական նպատակների գիտակցումից ելնելով ասկերան չմտան։ Մի քանի օր առաջ էլ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի Դաշնության իշխանություններն են Կարմիր խաչի խողովակներով մեկ բեռնատար հումանիտար օգնություն ուղարկել Ադրբեջանի տարածքով։ Վերլուծաբանները ենթադրում են, որ Արցախի իշխանությունները թույլ կտան, որ ռուսական ապրանքներն ակնայից մտնեն Արցախ։ Դրանից հետո Ադրբեջանը հավանաբար խոստացել է լարվածել Քաշաթաղի միջանցքը։ Տեղեկությունը միանշանակ չընդունվեց եւ լարվածության նոր ալիք բարձրացավ։ Մի խումբ ակտիվ քաղաքացիներ ուժեղացրին հսկողությունն Ասկերանի այդ հատվածում հաստատակամություն հայտնելով, որ ոչ մի մեքենա, նույնիսկ հումանիտար բեռով այդ ճանապարհով չեն ընդունելու եւ մինչ արցախցիների նման դրամադրվածությամբ հսկում էին Ստեփանակերտ ակնաճանապարհը Ասկերանի մուտքի մոտ, տեղեկատվություն եղավ, որ ռուսական բեռը կանգնել է ադրբեջանական բարդա քաղաքում եւ անգամ չի հասել ակնա։ Ինչ է կատարվել։ Ադրբեջանագետ Տաթևիկ Հայրապետյանն է մեկնաբանում։ Ադրբեջանական մեդիա տիրույթից եւ տարբեր պաշտոնյաների հայտարարություններից դատելով ակնհայտ էր դառնում, որ ադրբեջանական կողմը փորձում է չեղարկել այն պայմանավորվածությունը, որը ձեռք է բերվել ռուսական կողմի եւ Արցախի իշխանությունների հետ, որը ենթադրում է, որ Ռուսաստանի Դաշնությունում բեռնված այդ բեռնատարը Կարմիր խաչի պետք է գա եւ Աղդամի ճանապարհով մտնի դեպի Ստեփանակերտ ու հետո արդեն Լաչինի միջանցքը պետք է բացվի բեռնատարների համար։ Իմ տպավորությամբ սա միջանկյալ կառուցումը վստահորեն առաջարկվել է ռուսական կողմից ու ընդունվել Ադրբեջանի ու Արցախի կողմից։ Ադրբեջանագետն այս կարծիքին է. փաստացի Արցախը չի ընդունում ադրբեջանական ապրանք, ներս չի թողնում իրենց կարմիր մահիկի կազմակերպությանը, բայց արգելապատնեշները քաշում են ռուսաստանյան կարմիր խաչի եւ ռուսաստանից Ադրբեջանի վերահսկողության տակ գտնվող տարածքից եկող ապրանքների համար։ Ադրբեջանը դա համարում է ձեռքբերում։ Արցախն էլ ցույց է տալիս, որ հավատարիմ մնաց իր ադրբեջանական ապրանք չընդունելու դիրքորոշման Երևանը։ Ադրբեջանական տարբեր լրատվակայքեր, այդ թվում իրենց պաշտպանության նախարարության հետ առնչվող կայքերը գրում էին, որ սա ընդհանրապես Կարմիր խաչի համար է բացվելու եւ այդ ամբողջ վերահսկողությունը շատ խիստ է լինելու, Բայց կբացվի արդյոք քաշաթաղի միջանցքը, ինչ պայմանավորվածություններ են եղել եւ արդյոք կպահվեն այդ պայմանավորվածությունները առաջին հերթին Ադրբեջանի կողմից։ Որոշ հայտարարություններ Ադրբեջանի կողմից արդեն իսկ արվել են այն մասին, թե ակնայով ռուսական բեռի ընդունումն առանձին պայմանավորվածություն է եւ կապ չունի քաշաթաղի միջանցքի շուրջ պայմանավորվածությունների հետ։ Ադրբեջանական մեդիատիրույթում հրապարակումներ են եղել նաեւ, որ ռուսական բեռի մուտքին Արցախ հաջորդելու է նաեւ ադրբեջանական Կարմիր մահիկի բեռնատարների մուտքը մուտքը։ Իմ տպավորությամբ ադրբեջանական կողմը որոշել է հետ կանգնել ձեռք բերված պայմանավորվածություններից ռուսական բեռների մուտքի ու Լաչինի բացման հետ կապված տեղեկատվական դիրույթում մեղքը բարթելով Արցախյան կողմի վրա, նշելով, որ մարտիկ հավաքվել են Ասկերանում, որ ներս չթողնեն մեքենան, ասում է Տաթևիկ Հայրապետյանը։ Քիմետ Հաջիև ներգրառում արել Twitter-ում ցույց տալով, որ դա ընդհանրապես բարի ժեստ է իբրև, իսկ նախկին պայմանավորվածությունը, որ Լաչինի միջանցքը կբացվի միայն Աղդամի ճանապարհին բացվելուց ու զուգահեռ մնում է ուժի մեջ, արդեն հիմքեր տալիս ենթադրելու, որ իրենք փորձում են չեղարկել այդ պայմանավորվածությունները։ Այն, որ բեռը կանգնել է ադրբեջանական բարդակաղաքում եւ անգամ չի հասել ակնա, Ադրբեջանը տեղեկատվական շղարշ է համարում։ Եթե ադրբեջանական կողմն իրոք հրաժարվում է պայմանավորվածությունից, Արցախում հստակ պետք է խոսեն դրա մասին ու թույլ չտան հակառակ տպավորություն ստեղծել։ Ադրբեջանը շղարշելով իր հանցավոր մտադրությունը, հետագայում իր վտանգավոր ագրեսիվ քայլերը կարող է արդարացնել ակնայից մատակարարումների լուծումների արկայությամբ։ Ճիշտը դա ժամանակին ու արագ կանխելն է, ասում է։ Մեղավորությունը փորձում են բարթել Արցախի իշխանությունների վրա։ Խնդիրը բարդ է, միանշանակ չի, ակնհայտ է, որ Արցախի իշխանությունները ինչ որ առումով փորձում են զիջման գնալ իրավիճակը դեեսկալացնելու եւ հումանիտար աղետը կանխելու համար։ Իշխանությունների զիջման գնալու քայլը չի ընկալում նաև հանրության միստվար մաս, ով այս պահին հերթապահում է ասկերանի մատույցներում։ Իշխանության ներկայացուցիչները եղել են այստեղ եւ փորձել համոզել համոզել բացել ճանապարհը եւ ներս թողնել ռուսական բեռով մեքենան, վկայում են Ստեփանակերտ ակնաճանապարհին հերթապահողները։ Վերջիներիս եւ իշխանության մտեցումն այս հարցում տարբերվում է։ Տեղական ինքնակառավարման մարմիններն ու ոստիկանության աշխատակիցներն էլ իրավիճակը վերահսկողության տակ են պահում։ Ասկերանի քաղաքապետ Հայկ Շամիրյանը ներկայացնում է, թե այս պահին Ասկերանի մուտքի մոտ ինչ իրավիճակ է։ Շատ շատերներ փորձել են, որ դան ուղակի տրանսպորտի բանի հետ որոշակի խնդիրներ կար եւ տարակարիք չկա կարող ներկա գտնվեին, ուղղակի հերթափոխով հերթապահությունը իրականացում է բնականոն հունով ճիշտ է վերջի օրերին որոշակի փոփոխություն ա եղել, բայց ելի նույն ձևի հերթապահությունը շարունակվում է։ Մարդիկ ըմբռնում մոտիկանում են, բացի այդ, որտեղ որ ակտիվիստները ասենց կարելի ասած հերթապահությունը իրականացնում են նաև հարակից ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության հենակետ կա եւ միաժամանակ մեր ոստիկանությունը պես իրենց ծառայությունը ինչպես որ պետք է ինչպես որ իրենց ծառայության լեզորություններում պարտականություններում կա իրականացնում է Ադրբեջանի խորհրդարանի անվտանգության հարցերով հանձնաժողովի փոխնախագահը երեք հայտարարել է որ վաղը կապահովի ռուսական Կարմիր խաչի վերնատարի մուտքը Աղդամ այն այնտեղից էլ Ասկերան։ Արցախյան հանրության մեջ էլ ասեկոսեներ են շրջանառվում, որ այսպես ասած հումանիտար բեռով ռուսական մեքենա է մտել Արցախ։ Այդ տեղեկատվությունը հերքվել է ինչպես հերթապահություն իրականացնող մի քանի անձանց, այնպես էլ Հայկ Շամիրյանի կողմից։ Այդ լուրերը չեն համապատասխանում, այդ ուղակի լուրեր են ակնայի կողմից դեպի Ասկերան ոչ մի ռուսական ոչ մեկ բեռնատար ավտոմեքենա, ոչ էլ նամանալած ադրբեջանական ավտոմեքենա, այդ կարմիր մահիկները, ինչպես կանջերն են, նման բեռնատար ավտոմեքենաներ չեն անցել։ Ինչ վերաբերում է իշխանությունների առաջարկին, այս մասին Ասկերանի քաղաքապետն ասում է. Ռուսական կողմից առաջ քաշված առաջարկներ է եղել փող համագործակցության, ասինքն ճանապարհի բացման դիմաց նաև երեք տարբերային տարբերակով Պլաչինի Միջանսկի բացում նման առաջարկներ եղելա, բայց ներկա պահին այդ առաջարկները դեռ ոչ մի ձևով ոչ իրականացվել են, ոչ էլ կյանքի են կոչվել։ Հանրության մեջ ակնայով ռուսական բեռի ընդունման հետ կապված կարծիքները միանշանակ չեն։ Կան տարակարծություններ։ Մի մասը համոզված է, որ ակնայով ոչ մեկի ուղարկած, այդ թվում հումանիտար բեռներ չպետք է ընդունել, քանի որ գոյություն ունի իրավական կարգավիճակ ունեցող միակ ճանապարհը՝ Քաշաթաղի միջանցքը, որտեղով Արցախ մուտք գործելու համար արտոնության են սպասում արդեն ուղարկված հայկական ու ֆրանսիական բեռները, եւ բոլոր ցանկացողները հենց այդտեղով պիտի իրենց հումանիտար առաքելությունն իրականացնեն։ Մի մասը կողմ է, որ ռուսական մեքենան բաց թողնեն։ Առողջ քննարկումներ են տեղի ունենում, ասում է քաղաքապետը, բայց որ ադրբեջանական բեռների մուտքն անթույլատրելի է, այս մասով երկրորդ կարծիք չկա։ Սրփու Հիվանյան, Արցախ լրատվական։